Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 31, 1984 Itinalagang coadjutor archbishop ng Archdiocese ng Cagayan de Oro si Archbishop Jesus Tugib. Apat na taon ang tumagal ng tuluyang mailuklok bilang arsobispo ng Archdiocese Archbishop to give. Siyang ikatlong arsobispong nanungkulan sa Archdiocese ng Cagayan de Oro. Labing walong taon ding nanungkulan si Archbishop Tugib. Taong 2006, dahil sa karamdaman, hinalinlan siya ni Archbishop Antonio Ledesma S.J., ang kasalukuyang arsobispo ng Archdiocese. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.